Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal. Mi estado no tiene nada que ver con eso. Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando. Tráeme un ayudante que responda a mi criterio. No creo que yo responda a tu criterio. Probablemente, pero nadie es perfecto. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Una setmana més, avui disposats a explicar-vos moltíssimes coses del programa de cinema, còmics i sèries de televisió. Començarem una mica explicant el sumari d'avui, presentant a la gent, com ho fem sempre, comencem amb la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta, què tal? Com estàs, Marta Sanz? Molt bé. Què tenim avui? Eh, avui tenim eh, una separació, oh! Una separació mm -hmm. d'un dels protagonistes de Perdidos. Ja que estem una mica ressecosos Vaja. De, mm -hmm. doncs uh, la veritat però és que la separació fa sis mesos que es va produir. I el més curiós de tot és la diferència d'edat de la parella. Uh hmm. -huh. En Jacint, no sé si a la secció de... Què tal, Jacint, com estàs? Molt bé. A la secció de notícies calentes tens alguna notícia, algun actor de Perdidos, perquè s'ha sentit també algun rumor, eh? Doncs és la que he deixat fora. Has deixat fora, mm, doncs... Imagina't la... si és rumor que fins i tot en Jacint no, l'ha deixat de fora. Però els rumors d'en Jacint ja sabem que normalment no es compleixen. Aquest que jo l'he vist una mica seriós em pensava que... No, no, perquè no. Clar, és que jo la setmana passada no vaig fer secció i he acumulat mogollon de notícies mhm. que són... Molt bé, és igual, la deixarem anar, eh? Després, igualment, vale. fer la repesquem. No em negaré, em negaré. <laughs> bé, alguna que vulguis destacar? Ah, sí, que tenim els noms dels cinc candidats oficials per ser Peter Parker. Sí, que un fa més por que el següent de la llista. Bueno... Jo I notícies no... de Tarantino, que és el millor de la setmana, no? Ah, sí, sí. Bé, no sé, sempre hi ha alguna notícia de Quentin. Què més tindrem avui? Doncs, eh, com sempre, estrenes, tertúlia, eh, l'estrena de Sexo Nova York als Estats Units, que en parlarem, i com no, avui tornarem a parlar de l'os, tornem a parlar de, de Perdidos i avui hem convidat a una de les eh, creadores i que porten la web Losila, que és una de les pàgines web referència eh, del món de, del món de l'os, ha conegut a molts dels actors de la sèrie, ens interessa molt doncs, parlar amb ella i a veure què ens pot explicar al voltant de l'os. Això serà més o menys d'aquí uns 25 minuts aproximadament. Tot això, i més avui el Ningú no és perfecte, presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat i a abans d'anar al cinema, recordar el concurs que teniu de temps fins al 22 de juny per enviar un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com i contestar la pregunta quin famós actor aficionat als còmics interpreta Big Daddy a Kikas? Que em va agradar molt la pista la setmana passada. De ah, la Marta. De la Marta, sí sí sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bé, quin aficionat als còmics interpreta a Big Daddy Kikas? Va ser una pista que eliminava a, a, a tota només, la població... Només quedaven dos actors a Hollywood que tinguin una rata al cap. Quin és el que no? Perquè el que no ja el uh, John Travolta. John Travolta. <laughs> Bé, no sé, no sé. Uh, teniu de temps, això ho diem. Fins al 22 de juny, ningunes arroba hotmail.com. Us heu d'enviar el, el, heu el vostre nom i cognom, població des d'on ens escolteu i la resposta a aquesta pregunta. Recordar la nostra pàgina web, el www.grn.es barra ningú no és, o si, si aneu a Google i cliqueu ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres, on podeu descarregar-vos el programa, i també estem a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter, cliqueu ningú no és perfecte amb accents, i allà ens hi trobareu i ens agregueu el que vosaltres vulgueu. I comencem ja directament amb el cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Los cómics se equivocaban. Cualquier persona normal podría ser un superhéroe. Hay un tío vestido de superhéroe luchando contra unos pavos. ¡Es la caña! Gracias. ¿Quién eres? Soy Kikas. El agresivo vigilante es el último fenómeno de Internet. Es muy bueno. Es bueno recibiendo palizas. ¿Alguien tiene la más mínima idea de quién es este cruzado con pijama? Me vendría muy bien la ayuda de un tío así. ¿En serio? Hola, soy Kikas. Debería llamarse Ask Querosito. <laughs> Enseguida dejé de ser el único. Kikas ha demostrado que un individuo puede marcar diferencias. ¡Kikas! Bruma roja. Me cago en la puta, esto ha dolido. ¿Quieres luchar contra el crimen? Doncs això que escoltem és Kikas, la darrera pel·lícula del Matthew Bong, amb Aaron Johnson, Christopher Mitchplace, Mark Strong, Chloe Grace Moritz i Nicolas Cage. És l'adaptació del còmic de 8 números que, sota el mateix títol, ha estat publicada pel segell Icon de Marvel i creada per Mark Millar i John Romita Jr. Hem de dir que Panini va esgotar l'edició que, que va fer, la primera, i que ja la segona edició està a punt, mm, res, per aquesta setmana, amb l'estrena de la pel·lícula. Kikas és una salvatjada divertida, plena de picadetes d'ull als seguidors dels còmics. El protagonista és Dave Lisetsky, un adolescent que forma part del grup de marginats del seu institut. Dave es pregunta per què mai ningú s'ha convertit en un superheroi, així que un dia es posa un vestit de neoprè i surt al carrer a impartir justícia. La cosa no sortirà bé. Dave rebrà una pallissa brutal i serà atropellat per un cotxe. Un cop recuperat, Dave decideix tornar-ho a intentar. Aquest cop tindrà més sort i la seva primera acció heroica serà gravada en vídeo i difosa pel YouTube. És aquí quan assumeix la identitat de Kikas. Kikas serà la inspiració de la creació d'altres herois més salvatges com Hitgill i Big Daddy o d'altres que rivalitzaran en popularitat en el MySpace amb Kikas, com Red Mist. Kikas no és apta per tots els públics, eh? avisem ja d'entrada. Els protagonistes són menors d'edat, malparlats i violents. El finançament de Kikaz ha estat complicat. Trobar inversors que hagin volgut posar diners en una pel·lícula tan ultraviolenta no ha estat fàcil. Sense cap mena de dubte, Kikaz provocarà controvèrsia, una cosa que ja seia patent llegint el còmic. El Matthew Waugh ha, volgut, eh, ha tingut eh, llibertat creativa i ell mateix la defineix com una pel·lícula independent que cap estudi s'ha atrevit a tocar. Bogan ha conservat tota la violència del còmic Kikas n'és fidel i no fa concessions a aquells que d'entrada no tenien cap intenció de veure-la. Uh, eh, Bocar l'ha rodat uh, com una cinta de superherois clàssica, mostrant-nos uns herois moderns, al mateix temps que ret homenatge als superherois de tota la vida. cas difícilment deixa indiferent a ningú i de ben segur posarà sobre la taula algun que altre debat moral. Si busqueu una pel·lícula arriscada i que aporta novetats, cas és l'aposta. Han passat dos anys. Feliz aniversario. Tú y yo, solo vosotros. Y en dos años pueden pasar cosas extraordinarias. Lo logré. Nunca lo había hecho. ¡Lili! ¡Me están volviendo loca! Engaño a mi cuerpo para que se crea más joven. ¿Vas a tragarte todo eso? ¿Es que no me conoces? En cuanto a mí, Big y yo estábamos en algún punto entre el sexo salvaje ¡Más! y los niños. Pues no sé qué es peor. Samantha. La pequeña se cansará antes o después. Big y yo empezamos a actuar como un matrimonio acartonado. Tenemos que cuidar la chispa. La llama. Y cuando crees que ya lo has visto todo, vas de blanco. Like virgin. ¿Qué pasa después de decir sí quiero? Sexo Nova York 2, pel·lícula de Michael Patrick King, per segona vegada en Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis, Cynthia Nixon, Chris North i John Corbett. D'entrada confesso que aquesta pel·lícula mmm, no creia que tingués bona pinta. El tràiler no donava bones vibracions. Les protagonistes passaven unes vacances envoltades de tot tipus de luxe a Abu Dhabi, Carrie i Mr. Big estaven immersos en una enèsima crisi romàntica i apareixia novament Aiden, el fuster, com a interès romàntic de Carrie. Em va semblar una repetició d'idees idees i un distanciament de la sèrie. Primer, si es diu Sexo en Nova York, ha de passar a Nova York. I segon, aquest superluxe i glamour que desprèn el tràiler està molt allunyat de la imatge de la sèrie de l'HBO. Les crítiques que llegien després al box office han confirmat els meus temors. La primera continuació cinematogràfica de la sèrie va ser un èxit, 152 milions als Estats Units i 265 a la resta del món. La seqüela, per tant, es feia inevitable. Carrie ha caigut en la rutina del matrimoni amb Mr. Big. Miranda és feliç amb Steve, Charlotte ha tingut la seva primera filla biològica i Samantha continua fornicant amb el primer que li passa per davant. Sincerament, a la seva edat cada vegada costa més creure la facilitat del personatge per triar sempre el mascle que vol. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda assisteixen a la boda gay de Stanford i allí són convidades per un sheik àrab a passar unes vacances amb tots els luxes a Abu Dhabi. El rodatge es va complicar quan se'ls va negar rodar als Emirats Àrabs i ho van haver de fer al Marroc. El que havia de ser una curta estada de 13 dies es va convertir en 6 setmanes. Sexo Nova York 2 compta amb cameos de Penelope Cruz i Miley Cyrus. I el meu comentari... I en Jacint volia dir alguna cosa. Sí, hi haurà una tercera entrega el uh -huh. subtítol de la pel·lícula serà Parque Jurásico? Uh, <laughs> ah, no ho sé, però el Michael Patrick King uh, diu que ho té pensat com una trilogia. Home, en tot cas, serà una cosa com el Buen Retiro, no? O... Ojalà. Que passés a una <laughs> residència. No sé, però... Vista... Marina d'Or? Mm, Podria mm. ser... Jo crec que aquesta tercera part eh, uh, perilla. Perilla perquè... La... Han de fer una preqüela. Sí, una prequela potser seria el més interessant. Els perquè... anys 80... Com es van conèixer? Sí, llavors això tindria més interès que no pas que continuar endavant, perquè... Home, però jo, jo que sóc seguidora fan de Sexo en Nova York, la sèrie, i que la primera pel·lícula no em va desagradar, jo he vist el tràiler i m'he sentit estafada. O sigui, com a seguidora, me fa mandra i tot sí, anar-hi. Sí. I de... Mm, abans que s'estrenés, la Cynthia Nixon que és la Miranda de la, de la sèrie i pel·lícula, ja va insinuar, o la, la mateixa Carrie, bueno, la que fa la mm. Sarah Jessica Parker, que potser no acabava d'agradar als fans de, no, no. de Sexo en Nova York. Ja la que precisament quan la passa veiem, però... a Nova York, perquè hi ha molta referència en els diàlegs a Nova York. Sí, sí, doncs aquí de Nova York la veritat és que el veurem poquet. Vinga, anem per la següent pel·lícula. Mm. Es la última en pel·lícula de Julian Robinson, amb Miley Cyrus i Greg Kinnear. Aquí Miley Cyrus de protagonista, no fent cameo, eh? Uh, Nicholas Sparks, un expert director de Llàgrima Fàcil, ha estat l'encarregat d'escriure el llibret de la pel·lícula amb la que Miley Cyrus ens vol fer oblidar que és Hannah Montana. Ronnie és una jove rebel, filla de pares divorciats, que haurà de passar l'estiu amb el seu pare per estranya llaços. Gràcies a això, Ronnie s'enamorarà de Will al mateix temps que torna a connectar amb el seu pare. Però si és l'argument de la pel·lícula Hannah Montana... Doncs mira... És que és el mateix? Sí, però aquí és en to dramàtic i aquestes coses... Re, fora, Si vols fora. canviar registre, canvia història també. No? Posa't a fer de girl aquí cas, i això sí que serà ara, un ara, canvi ara. de registre brutal. Continuem. Parlem de Mamut, pel·lícula de Lucas Moisson, en Gael García Bernal i Michelle Williams. Leo i Ellen són una parella que tenen una filla de 8 anys. Leo és el creador d'una pàgina web i Ellen és cirurgià. La seva filla passa la major part del seu temps en Glòria, una institutriu filipina. Glòria haurà de tornar a Filipines després que un dels seus dos fills hagi patit un accident, abandonant l'esperança d'un futur millor. Leo, en el transcurs d'un viatge de nocis a Tailàndia, tindrà relacions amb una prostituta. Finalment, Ellen dona l'amor que no sap eh, donar a la seva filla un dels seus pacients. Aquestes, eh, aquests esdeveniments eh, crearan una dramàtica reacció en cadena per a tots ells. Una pel·lícula eh, molt intel·lectualoide que la veritat no ha rebut eh, gaires bones crítiques. I tanquem l'espai d'estrena amb dues. Eh, The Good Heart, una pel·lícula de Gurkari amb Brian Cox i Paul Dano. És la història de Jax, un malhumorat amo d'un bar que ha patit el seu cinquè atac de cor. Lucas és un jove sense sostre que intenta suïcidar-se i els dos comparteixen habitació a l'hospital. Es fan amics i Jax li ofereix feina a Lucas. Conscient que li queda poc temps de vida i vol que el bar tiri endavant, Jax instrueix a Lucas. El seu sistema pedagògic consisteix en cridar, malparlar i llançar objectes. With I acabem en Estació de l'Oblit, pel·lícula de Christian Molina i Sandra Serna amb Fermí Reixac, un drama que narra l'amistat entre un vell marina ingressat en una residència i un jove amb problemes d'adaptació que ha estat condemnat per un jutge a realitzar treballs socials. El jove ajudarà el gran a fugir del centre i el portarà al poble de pescadors on va passar els millors moments de la seva vida. You've got what it takes jo voleu que us digui, l'únic aquesta setmana potent és Kikàs, eh, malgrat que ja ho hem dit, no és una pel·lícula que mm, segurament agradarà a tothom, perquè no és això, ni tampoc és el que busca, i, si us plau, eh, no és una pel·lícula de superherois i no porteu els nens. És la Zombieland d'aquest any. No, home, però Zombieland no hi ha la quantitat de, de, de, de sang... Pel públic... Sé, jo encara no he vist la pel·lícula, però he llegit el còmic, i si és tan fidel al còmic, renois, que és, un, és molt bèstia, eh? però molt és dels còmics més bèsties que he llegit darrerament. O sigui que, si la pel·lícula és fidel, de bo, els nens no els hi porteu, eh? No és una pel·lícula de superherois normal i corrent, eh? O sigui, avisem. Vinga, Jacint, preparat, que anem per les teves notícies calentes. Doncs comencem. Uh, notícies ràpides, eh? perquè n'hi ha moltes. Mm. Començo després de l'espantar la amb focs a Transformers 3, que ja tenim una substituta, que ningú sap el nom, però tothom ha vist la foto, em sembla. Jo suposo que això de dir nazi a Michael Bay i tal, doncs com que no li ha sentat bé... Però per què deixes que comenci el rodatge? És el que no entenc. <laughs> què vols dir? És que ha rodat escenes Megan Fox. Ai, sí, se l'ha empatat directament, ja. Bueno, doncs pues abans de començar ja no la contractes. Suposo que el mal rotllo devia ser tan bèstia que, en fi... Bé, doncs la seva substituta es diu Rossi Huntington Witherly. Mm, va. I és actual model de Victoria's Secrets. Oh, fantàstic, o sigui que... fantàstic es manté el nivell. Sí, sí. Com a actuació ja veig, segur que és... Ja el... veig uh, els criteris de selecció de personal per la pues pel·lícula que de Michael Bay. L'anunci que l'havien fitxat no ha sigut ni el representant d'ella ni... El de Victoria Secret han estat. El de Victoria ah, Secret, ah, amb, a la portada de la pàgina web de Victoria Secret, sí, sí és el que sortia. Normal. Que fas comandes. No. Ah. Te la poses a casa. No. Què més, va? Uh, la bona notícia la setmana, que després de dos anys treballant en el guió i futura direcció de The Hobbit, Guillermo del Toro ha renunciat, ja que uh, la Metro Golding Mayer no dona llum verda mai al projecte i ha marxat. Molt bé. Jo me n'alegro, eh? Ho confesso... Tothom. Hasta en Peter Jackson. <laughs> Guillermo del Toro no crec que fos el director indicat per aquest projecte i el trist és que, bueno, trist, eh, és que ha marxat perquè mm, per la crisi econòmica dels estudis Metro i perquè encara no saben quan començarà això a tirar endavant fins que no es resolgui el tema econòmic i Metro no sigui comprada per una altra companyia. Aquesta pel·li, a veure si es fa. Sí, sí que s'acabarà fent, perquè, perquè serà si, un èxit. Si passen molts anys, i ja en comencen a passar uns quants... Sí, però la gent encara té el record. Jo crec que la pel·lícula serà un èxit. L'únic és, clar, la crisi econòmica de Metro és eh, tan abismal que és incapaç de pagar tot el que costa aquesta pel·lícula. Jo que? faria Woody Allen de director i en quatre xavos te'l fa. uh, <laughs> després en James McAvoy, que és el protagonista Wanted, que serà en Charles Xavier de jove a X-Men First Class, de Matthew Vaughn. Uh -huh. Suposo reparar el cap o... Home, sí, perquè si li han de fer digitalment porta bastanta feina. Uh -huh. T'alegres? Mm, doncs no ho sé, fins que no li vegi no... A veure, és un bon Pinta actor, bé. és un bon actor. Tampoc és que s'assembli molt a Charles Xavier, però... Bueno, no em sembla malament, d'entrada, eh? No, a mi aquesta pel·li comença a pintar bé, pel director, l'actor... Sí, sí, sí, sí. Bé. Podria ser una porqueria perquè el... la premissa és bastant ja, però Matthew Bong a mi tot el que ha fet m'ha agradat, eh? O sigui que fins i tot l'Ayer Cake... Home, l'Ayer Cake està molt bé. Sí, està bé. A mi m'agrada. Vull dir que és una pel·lícula més menor, però que està molt bé. I Estardàs va ser molt bona. Stardust genial, sí, sí. Després, Scorsese, que vola Pacino i De Niro perquè interpretin a Frank Sinatra i Dan Martin en el seu nou film com se te queda al cuerpo. Fatal. Després de veure els, do, els dos junts a la seva última pel·lícula... Quasi Ara que... m'acabo de recordar, era d'en Robert De Niro, amb aquelles tetes postisses, eh, el padre la, d'ella, o els pares sí, d'ella... O... Sí. Aquella... Jo, jo vestit de, de pirata transvestit, a tarda, a tarda que surti sí. del tema. Capitán Shakespeare? No sé, és igual, deixem-ho estar. Que es deia. Ja ha perdut el sentit del ridícul aquest home. Després que comencem a tenir un repartiment de Screen 4, a part del trio original que ja sabíem que tornaria, eh, seran Emma Roberts, que sortia un Sant Valentín sangriento, uh mhm. -huh. la Hayden Paten Panetier, que és la d'Herois, sí. la cheerleader. Aquesta fa pinta que, la que és la que morirà al principi, no? Fent el que feia una mica Drew Barrymore al primer Scream, o no? Vols dir que no portarà una actriu molt més coneguda? Una Miley Cyrus, no. una Lindsay Lohan per fer un cameo i matar-la a la primera Home, escena? Home, molaria que la matessin de seguida, eh? El Miley Cyrus, molaria. Uh, jo apunto cap aquí, que hi hagi un fitxatge sorpresa. I en Rory Culkin, que són dos germans en Macaulay Culkin. Uh mhm. -huh. Després Sony, uh, la notícia gran, que ha descobert quins són els cinc candidats oficials a ocupar el lloc de Peter Parker. Comencem. Jamie Bell, que és el protagonista Billy Elliot. No m'agrada, és que no hi ha, té l'edat de Tobey Maguire pràcticament, o sigui que no, no sé. Andrew Garfield, que és el del doctor Parnassus. No s'assembla gens. Josh Hitcherson, que és un dels nanos a Zatura. Sí, aquest encara li veig més. Alden Herreich. Com? Herreich. És igual, és igual. Què ha fet aquest? Tetro. Tetro. D'en Coppola. Bueno, no és un gaire bon currículum. I en Tom Ridley, que sortia l'última en Harry Potter. Mm. Tot molt, molt desconeguts, eh? Bueno, suposo que ja volen tirar per aquí, però potser a mi el Hutcherson aquest és el que més eh, m'acaba de convèncer, eh? físicament i no sé. Fi. No tinc gaire pressió ara mateix, però bé. Després, les Tortugues Ninja que tornen a la gran pantalla, sabíem que s'estava preparant una pel·lícula, uh mhm. -huh. però eh, la pel·lícula, els drets, han sigut venguts a la productora de Michael Bay. O sigui que Michael Bay serà el productor de les Tortugues Ninja. No sé com agafar-m'ho, però bé. Corre una foto per internet que no se sap si és certa en què es veia com era la tortuga ninja portava metralladores... No, no, i... se li veia només el cap i en sèrio que estava molt ben fet. Però entrant-hi Michael Bay com a productor, jo veig CGI per un tubo... Podria fer un crossover a Transformers Tortugues Ninja, ja, i així ho matem tot en una sola pel·lícula. I G-Joe! I, I acabem. I He-Man, tot junt. Què més, va? I, va, va la, la bona la deixo per l'última. Tarantino, que l'han vist per Europa, que està mirant Castells. Castells, molt bé i resulta que estan dient que vol fer una nova adaptació de Dràcula. Uh mhm. -huh. Jo no ho crec. Bé. I ja us dic jo que no serà així. <laughs> Molt bé, si ho dius tu m'ho crec. Jo dic que està mirant castells per Europa perquè vol fer la prequela no. d'Inglorious Busters. No, no. A veure, si vol casar. Tom Cruise també mirava en castells. Però que, que Tarantino es casi. Tarantino no el vaig casat jo, eh? Però si se'n va de prostitutes que per tres. Ei! Però doncs tothom ho sap. <laughs> ja sí, sisplau. Demandes, senyor Jacint Casademont, eh? Sí, som eh? amics, no em sí, demandarà. molt bé. Què més? Després, i un tal Daniel Schechter, que és el lletó Goodbye Baby, mm. és que... Si hi ha més consonants que vocals, aquest nom. Bueno, què, què li passa, aquest? Doncs vol llegir una adaptació de, de Switch, que és una novel·la d'Elmore Leonard i que és la prequela de Jackie Brown que va dirigir Tarantino, i en què els protagonistes són els personatges en jove de De Niro i Samuel L. Jackson. Algú recorda Jackie Brown? Ja, jo l'he oblidat absolutament. És una d'aquelles pel·lícules que al seu moment va passar bastant desapercebuda i no sí. va tenir gaire bona rebuda, no, no, però que cada any si t'hi fixes, quan fan votacions a les millors pel·lícules de Tarantino, puja cada cop més. I per no. mi és a les millors que ha fet, eh? Ai, pues a mi no. no per no damunt de Kill Bill i... Uf, no, no. No m'agrada gaire aquesta pel·lícula. I la notícia que et dedico, que els responsables de Disaster Movie estan preparant una spoof movie sobre Crepúsculo. en fi, és igual, deixem-ho estar. I... Quin actor de perdido? Uh, sense... Josh Holloway, Josh aquell, Holloway que deien farà? de... de... Ojo de, uh, eh, de, Ojo de Halcón. Bon. Ell que li aniria que clavat. En Sawyer farà un dels personatges de Los Vengadores. Uh... Bé, no està confirmat encara, però és un rumor important. A mi em sona molt, molt rumor. Bé, però ara que no té feina, doncs escolta, endavant, per què no? Que ho de mirar els projectes a tots els sectors aprendidos. Sí, sí, sí, sí, hauríem de fer... Ja ho farem, un ja ho farem. Sí, sí, sí, això va, ho encarreguem i ho comences a mirar, és així dia que ets ho fem. Jo, perdidos, Jo, bueno, però tu tinc... ets l'home de les notícies, vale, l'investigador. Això ets enfarderies. Ah, també, també. Llavors us repartiu la feina. Vinga, anem a la tertúlia. Vinga. Doncs eh, avui eh, serà ràpida la tertúlia també, perquè jo sóc l'únic que he vist coses aquesta setmana i bàsicament recomanaré una pel·lícula, l'altra no la recomanaré, The Crazies. Uh, mm, genial, està molt bé. És una de les millors pel·lícules de terror uh, de lo que portem d'any i fins i tot m'atreviria a dir de, de lo que vam veure l'any passat, perquè està molt, molt, molt bé. És, una, és un remake, recordem, la pel·lícula de George Romero, però és d'aquells remakes que milloren l'original eh, per la contemporaneïtat de, de, de l'ambientació i tal. A més, ostres, agraeixo molt a veure Timothy Olyphant, que sempre fa de dolent, eh, fer de bo. És un <laughs> paper que encara no li sabíem i que veiem que aquest actor, malgrat el seu físic, doncs, escolta, que també pot fer de bo i no passa res. La pel·lícula està molt bé, eh? És un... Recordem una mica el que passa, eh, un poble d'aquests petitons eh, dels Estats Units que cau un avió, l'avió Mm, transportava un material no sabem exactament, sí, de tipus biològic, una toxina biològica mmm, que estava desenvolupant l'exèrcit, contamina les aigües del poble i la gent comença a embogir, comença a matar-se els uns dels altres, no es tornen zombis, però tenen un punt una mica 28 dies després, no? I bé, els protagonistes doncs, és el xèrif, la seva dona, l'ajudant del xèrif i algú més que intenten escapar d'aquesta bogeria, intervé l'exèrcit, bé, ja us podem imaginar. Però tot està super ben rodat, molt ben filmat, eh, el treball de direcció és impecable, és boníssim, la veritat és que està molt, molt bé, i la història dius, bueno, aquesta història una mica ja me sona, ja, però està tan ben plantejada, està tan ben feta que, que entres a la pel·lícula, eh, t'acolloneixes eh, i entres, ja ho he dit, i està molt bé. És molt, molt recomanable de Crazies. No tan recomanable és Legion, que és aquesta pel·lícula de, dels Àngels, eh, és, una, és una cutrada de sèrie B que no es pot aguantar, um, perquè sota un argument molt pompós i sigui els àngels enviats per Déu que són molt dolents els humans doncs baixen per castigar-nos però n'hi ha un, l'àngel Miquel que és el bo i que ve a salvar doncs, una criatura que ha de ser com una mena de nou masies no? i dius, bueno, va, a què. No t'expliquen absolutament res, tot es mou així una mica perquè em ve de gust, eh, tot és molt fos, perquè com més fos doncs és més... Bé, és un, un producte així molt de sèrie B que, que la veritat no, no val gaire la pena. Eh? I ja està, el d'aquesta setmana. Alguna cosa que voleu afegir? Doncs anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units. El que més dona als Estats Units, el box office. anem a repassar. la posició número 5, Robin Hood, 3 setmanes amb 86 milions de dòlars. A la 4, Iron Man 2, 4 setmanes amb 279 milions de dòlars. A la 3, Sexo Nueva York 2, entrada de la setmana en 51 milions de dòlars. A la 2, Prince of Persia, eh, Les arenes del tiempo, entrada de la setmana amb 37 milions de dòlars. I a la posició número 1, Shrek Forever After, 2 setmanes, 145 milions de dòlars. Abans de començar, aviso que les xifres de recaptació d'aquest cap de setmana són de 4 dies en lloc de 3. Dilluns era festiu als Estats Units, era el Memorial Day, així que els imports són una mica més alt. Els de Sexo Nova York són de 5 dies perquè es va estrenar dijous. O sigui que eh, la xifra és alta, malgrat estar en tercera posició per això, perquè té més dies d'exhibició. Fent una mirada ràpida podem treure diverses conclusions. Prince of Persia, les arenes del tiempo, no interessa. El que havia de ser una pel·lícula rebenta taquilles es queda amb una llufa. La segona part de Sexo en Nova York interessa menys que la primera part, però aguanta el tipus. Iron Man 2 es converteix en la pel·lícula de més èxit de la temporada d'estiu. Robin Hood, poquet a poquet, obté bons resultats i per acabar, el quart Shrek manté el primer lloc malgrat les males crítiques. I és que la popularitat del personatge és, que és capaç de superar la millor i excel·lent pel·lícula animada com en sinistrar un drac també de DreamWorks. Comencem per les crítiques de Sexo en Nova York 2 que, com he avançat, han estat molt dolentes. El Taibar de Boston Globe diu total i absolutament depriment. Li posa una D més. Uh, des de Gauber, de eh, online, Sexo Nova York 2 té poc sexe i no massa Nova York. Mala jugada, li posa una C més. Lisa Sbargeman, d'Entertainment Weekly. Els canvis d'humor experimentats per la menopàusica Samantha són un efecte secundari comú de l'exposició a Sexo en Nova York 2. Uh, eh, Faig efectes de soda? No. Uh, Betsy Charlie, de Los Angeles Times. En la segona encarnació a la gran pantalla de la fabulosa sèrie de l'HBO, B.O., la sàtira és fluixa, la ironia està atrofiada i la diversió és fofa. Li poso una 100 menys. Que l'Smith o New York Post, la transformació de les noies d'atractius diàlegs en gemagaires pallusses obsessionades en els diamants és completa. Li poso una D. Clàudia Puig, de Yusa Today, un insult a la memòria d'una sèrie intel·ligentment escrita. Li posa una D més. Acabem amb les de Prince of Persia, que no són res de l'altre món, però comparades amb les anteriors, en fi. Michael Phillips, de Chicago Tribune, moderadament entretingut caos. Li posa una B menys. Sean O'Connell, de Film Critic, Prince of Persia no és terrible, els seus moments, però són efímers. El Ray Bennett, de Hollywood Reporter, aventura d'espasa i sorra, entretinguda, però sense substància, li posa una B menys. I Betsy Sharkley, de Los Angeles Times, diu Jack Gyllenhaal no està mai bé del tot, mm, del tot bé com a Dastan, però Gemma Arterton, uh, que està, aquesta sí, i el Fred Molina, i el, això ho he dit jo, eh? i els efectes visuals i el treball de càmera impressionen, i li posa una B. Però és que algú tenia fem, en Princess Persia? No, no, no és que no. se li veia. Costava, costava. Doncs bé, ara eh, anem a parlar amb la gent de la web Eh, l'Ozila, fem una petita introducció i anem a parlar de Lost. You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real too. They're all, they're all dead. Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you. But why are they all here now? Well, there is no now here. You needed all of them, and they needed you. For what? To remember and to let go. Y para hablar de final de Lost eh, hemos invitado a Elena de la web la Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? a mí aún se me pone la piel de gallina, ¿eh? Escuchar esta música. <laughs> No sé si a ti te pasa lo mismo o es cosa de, mía. De <laughs> aquí no tiene mucha culpa, sí. <laughs> Muy bien. A ver, Elena, primera pregunta obligada. ¿Qué te ha parecido el final de Perdidos? Pues ha ido evolucionando. En el momento de terminar eh, estaba horrorizada porque me parecía un espanto pero luego interiorizándolo y pensando un poquito en él, me gusta cada vez más. no me Creo que lo podían haber hecho mejor porque sí que es verdad que han dejado muchas preguntas sin responder y demás. Pero por otro lado creo que es un homenaje a los fans y a los personajes. Entonces, bueno, habrá quien lo odie a muerte, pero a mí más o menos me ha dejado satisfecha. Supongo que seguiste la emisión de, de Cuatro la primera vez. Estuve en los cines. Ah, estuve en los cines, sí, bueno, que era la señal que la señal que pinchaban, sí, sin subtitular, pero sí. Sí, lo, digo más que nada porque hubo mucha gente que, como los subtítulos no estaban bien y todo eso, el, final no, no, lo entendió y la misma versión que dio 4 mm, era totalmente errónea de, lo que realmente pasaba. <laughs> La pobre chica que dio la versión en 4 debe estar metida debajo de una piedra. Sí. <laughs> madre mía de mi vida. Pero bueno, no sé. O sea, lo de los subtítulos yo rompo una lanza en favor de cuatro porque era complicadísimo técnicamente. Nos, o sea, sabemos un poco de qué va el tema y lo de sincronizar en directo era muy, muy, muy complicado. O sea que en ese sentido bastante hicieron intentándolo, ¿sabes? Que... Sí, pero casi mejor, digo yo, eh, no sé, una idea, déjalo estar, porque es que lo, que tú dices es imposible en tres horas tener unos subtítulos decentes, quizá hacer O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, Fox lo dejó estar pero eso echaba para atrás a muchísima gente que lo intentó ver hasta ahora, porque hay mucha gente que, sobre todo siendo el último, prefería no verlo a verlo enterándose mal. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que los subtítulos fueron mejorables, pero con el tiempo que tuvieron tampoco hmm. se le puede pedir más. Te digo yo, ¿tú, crees eh, que hubiese funcionado, por ejemplo, tú lo emites sin subtítulos como hizo Fox y por la noche, a las 10 lo das con subtítulos que es cuando mucha gente lo vio, porque claro, mm, cuánta gente se levanta a las 6 de la mañana para ver esta, esta serie y tal, ¿no? O sea, quizá habrían tenido mucho más público por la noche. Pues no creo, ¿eh? Porque tuvieron un pico de un millón y medio de espectadores a las 6 y pico de la mañana, o sea, vamos. No creo que tengan queja de cómo les salió la jugada. No, no, la verdad es que en este sentido sí que es verdad que, que funcionó, pero no sé, quizá por la noche hubiera, no sé, digo yo, lo que pasa es que luego, o sea, la gente tenía mucha ansia por verlo antes de irse a trabajar, más que por el ansia en sí, por evitar que se lo reventaran hasta en el metro. <laughs> Entonces, quizá por la noche la gente le hubiera vuelto a ver, pero por segunda vez como mucho. no creo que mucha gente no hubiera aguantado. yo lo, que hice es no, no, conectarme a internet ese día. Eh, <laughs> no hablar con nadie. No, hablar con nadie, exacto. O sea, ir o llevar una camiseta, no me expliques el final si lo has visto. <laughs> algo así, ¿no? Pero... Sí, porque... <laughs> en fin. Eh, decías que al final, volviéndolo a ver, pues te, ha, gustado, te ha gustado más, ¿no? Eh, ¿Por qué exactamente? yo reconozco que no soy de las que esperaban respuestas para nada. O sea, tampoco. A mí lo que me gustaba de Perdidos, pues sí, los misterios están muy bien, enganchaban mucho, pero no era lo que me movía a ver la serie. Con lo cual, a mí el hecho de que hayan dejado sin explicar quién construyó la estatua es que me da igual. Yo entiendo que al que no le da igual este cabreadísimo, <laughs> de verdad que lo <laughs> entiendo, pero en mi caso prefería que resolvieran bien la historia de los personajes. Y para mí, en la parte isleña la han resuelto estupendamente, me gusta muchísimo cómo la han resuelto. Y luego, pues hombre, sí que es verdad que la parte de los Plus Sideways Purgatorio mm, es un poco pegote y es un poquito demasiado onírico. Pero bueno, tampoco creo que eso arruine toda la serie. Quiero decir, de eso te puedes olvidar y punto. que tampoco altera la percepción de lo demás. Me parece un homenaje bonito para ir trayendo a todos los personajes que han ido muriendo con lo cual me quedo con la parte un poco babosa <laughs> <laughs> Pero le dan, le dan un buen final, ¿no? Esos reencuentros son súper emotivos. Sí, lo que pasa es que hay dos vertientes, el que cree que la emoción, el dos siempre ha sido lo que tal, tal, tal, y el que cree que esto eran misterios y me han estafado. Entonces, bueno, yo creo que son dos bandos irreconciliables. ya, ya, ya, ya, ya. Yo soy más del, de los personajes, ¿eh? ya, ya te lo digo, a mí me ha encantado el final y no sé, esta este encuentro en la iglesia y tal, pues no sé, a mí, a mí, me gustó, pero eh, es que de hecho la serie siempre ha ido sobre personajes, ¿no? Los flashbacks del principio de la serie siempre ha ido centrado con los personajes. La isla era algo que estaba allí, que iban pasando cosas, que, que daba vida, sobre todo por internet, al hablar de los misterios. Pero está bien, ¿no? Que lo hayan dejado abierto, lo digo más que nada porque la gente puede continuar hablando de eso Sí, a mí me parece que los ha sido siempre de dejar cosas abiertas a debate y ha cerrado la serie dejando todo abierto a debate. Y de hecho ha pasado ya una semana desde la emisión de las finales y la gente sigue debatiendo como si les fuera la vida en ello, en los poros y en blogs y demás. O sea que yo creo que es un poco lo que pretendían y te dejan la puerta abierta para en los DVDs explicar más cosas. O sea, bueno, es otra manera de entender un final de serie, ¿no? Me parece más. Pero de hecho, mm, si, hubieran explicado todo qué es la isla y tal, aparte de que mucha gente no lo hubiera gustado, quizás no se hubiera traicionado a, sí, a, sí, misma la serie, o sea, cuando siempre ha sido misteriosa, romper el misterio. Hombre, eh, algo más podrían haber <laughs> explicado, porque se han quedado un poquito cortos, quizás. Mm, yo, o sea, yo de verdad que entiendo a los que se sienten un poco decepcionados porque sí que hay cosas quizá que no está bien que dejen abiertas, pero hay otras que prometieron explicar y, o no las han explicado o las han explicado de aquella manera. Pero efectivamente yo creo que esto siempre ha ido sobre misterios sin resolver y así se ha quedado. O sea, no, no me parece que hayan jugado con nadie yo en ningún momento esperaba que las tramas que han abierto esta temporada las explicaran porque no les iba a dar tiempo. Mm, yo creo eh, que cualquiera que pensara que sí las iban a explicar todas es que es un poco iluso. Sí, pero al punto que tú llegas, que ves eh, que Jacob no tiene tampoco las respuestas. <laughs> que es en teoría el que tú estás pensando durante toda la serie, que tiene la respuesta de todo y llega el capítulo que te explica en su vida y ves, pues Jacob no sabe nada. Tampoco tiene ni idea. Claro, o sea, a partir de aquí... Tampoco sabemos nada nosotros de dónde salimos. Y tampoco tengo necesidad de saberlo, no sé desde cuándo a la isla ahí. Pues muy bien, eso tampoco me quita el sueño. Vamos a hablar un poco del trabajo que habéis hecho en la página web de los ILA. Habéis conocido a muchos de los actores. Háblanos de ellos, que esto es un tema que no, nos interesa. ¿A, quién habéis entrevistado, conocido? ¿Quién es más simpático? <laughs> bueno, pues no sé. Nuestro ojito derecho es eh, Ian Cusick, Desmond porque le hemos entrevistado tres veces y la verdad que es un encanto el hombre. es muy, muy, muy amable, no nos ha puesto nunca pegas para nada y de verdad que es encantador. Es, ¿Es, ¿Es, escocés él eh, también? como... Es escocés, eh, medio peruano, medio escocés. Ah, <laughs> medio peruano. sí, sí, vivió en Madrid una temporada además. Ah, así que habla español. ¿O no? Capurrea, español. <laughs> Intenta hablar español. Muy bien. bien, es un tío encantador y la verdad que encantador, de verdad. Nos ha donado además premios para la web, para un sorteo que hicimos pro IT, o sea que de verdad que muy bien. y... luego tuvimos oportunidad de entrevistar a, bastantes actores más cuando vinieron a Madrid y allí en, incluso en Hawái, gracias a Cuatro, que, era el, Festival de Cine de Hawái, nos pilló por allí y nos lo facilitaron, la verdad que... ¿Fuisteis a Hawái? Eh, sí. <laughs> envidia, envidia. <laughs> Fue en vacaciones, no fue por la serie, pero bueno, ya que el piso Pisuerga pasaba por Valladolid. Claro. Y habéis conocido, por ejemplo, a Locke o Ben, que son dos de los actores que... Sí, sí, sí, sí. Bien, los dos, unos monstruos. O sea, yo sobre todo Michael Emerson, a mí me tiene enamorada. <laughs> es un tío también majísimo, como muy humilde el hombre, y la verdad que también muy, muy bien, es el típico tío que parece que está actuando constantemente, que te transmite aunque te esté leyendo la lista de la compra, o sea. ¿Y Terry Queen qué tal? Bien, muy majo, es un cachondo. <laughs> es verdad, es como muy irónico, ¿no? Y no es, lo es es como muy... Está siempre con una sonrisa ahí socarrona, uh muy majo, la verdad, también. Y cuando estuvieron aquí eh, Jorge García, Harley y, Matthew Fox, ¿también tuvisteis ocasión de hablar con ellos? Sí, fue un poquillo más en comandilla porque nos iban pasando de 5 en 5 y tal, pero sí. Eh, a, Matthew Fox además le habíamos visto ya en el preestreno este que también estuvimos cubriéndolo en Salamanca, en la línea de fuego. Y bueno, digamos que es un poco más, <laughs> viene con una corte de de representantes, publicistas y demás, entonces, bueno, el trato no es tan cercano, digamos. Pero bien, bueno, también bien. Y luego José García, sí, muy timidín, pero también muy, majillo. Ah, es tímido. No lo parece, ¿eh? Ya, pues sí, <laughs> bastante además. <laughs> Porque hemos estado con él también un par de veces y, sí, da la sensación de que, por lo menos la sensación que da, luego no será, ¿no? Pero que luego sí se desenvuelve bien en las entrevistas, pero fuera le da, da toda la sensación de que está incomodísimo con tanta atención. <laughs> Bueno, sabemos que también eh, durante estos años eh, en, la web habéis trabajado en, subtítulos eh, de la serie. ¿Cómo es este trabajo? Es duro, imagino. Duro. <laughs> duro. Hoy es el primer miércoles en seis años que no me levanto a las cinco de la mañana. Imagínate, qué descanso, ¿no? <laughs> un poco sí, la verdad. Bien, no sé, nos metimos en eso un poco de casualidad sin saber ni lo que eran los subtítulos y la verdad es que se convirtió en un trabajo, o sea que pero bueno, bien. Eh. Pero em, ¿Empezasteis con los subtítulos eh, antes de que la serie debutase en televisión española? O... Sí, sí, por, eso los empezamos, porque aquí no empezamos la web, aquí no se había estrenado y sí que había gente que la seguía vía internet, pero los subtítulos, nosotros no teníamos ni idea ni, ni de que existieran los subtítulos hechos por fans. Y un amigo que la seguía nos dijo, joder, pues a ver si los podíais traducir un poquito más rápido porque tardan un montón de días en salir y tal y empezamos a traducirlos del inglés y a sacarlos pues cada vez antes, cada vez antes, hasta que descubrimos que tardábamos menos haciéndolos desde cero. Y el cada vez antes, cada vez antes, cada vez <laughs> antes acabó siendo a las 8 de la mañana del día que se emitía el episodio. O sea, un poco una locura. Pero sí, empezamos precisamente por eso, porque en España si no, no se podía ver la serie. ¿Vosotros erais conscientes entonces de, del fenómeno que llegaría a ser la serie o que tenía el potencial para ser una serie de culto como, como ya es? no hasta el punto que ha llegado a ser. O sea, nos parecía una serie muy buena, por eso hicimos la página, que tenía mucho potencial y tal, pero no hasta el punto que ha llegado, desde luego. O sea, la locura que se ha desatado, millones de páginas web y tal, no, no creíamos que llegara tanto. <laughs> Y de hecho, la página la empezamos como una tontería de a ah, esto a los dos días nos vamos a aburrir. <laughs> <laughs> y ahora que se ha acabado la serie, ¿qué vais a hacer con la página? ¿Vais a, continuar viva? Sí, de momento sí, vamos, de momento ahora estamos actualizando como si no se hubiera acabado, es una cosa un poco extraña. Supongo que irá decayendo la actividad poco a poco hasta paralizarse, pero bueno, la intención es seguir actualizando con las pocas noticias que haya y dejarla abierta un poco como hemeroteca para los que se vayan enganchando a posteriori. Mm. Esta semana, mm, o sea, que han habido muchas noticias y supongo que como hasta saldrá el DVD, mm, va a ser esto un continuo de información. Por ahora sí, por ahora la verdad es que no deja de haber esos artículos, entrevistas y no sé qué, por ahora la verdad es que no hemos notado una bajada en <laughs> en las actualizaciones ni nada, llegará, antes o después llegará, pero bueno, igual que siempre. ¿Y qué te parece esta noticia de que precisamente ha comentado Michael Emerson de que en el DVD vendrá un cuarto de hora que nos va a explicar qué pasó con Benny Harley en la isla una vez eh, Jack ha muerto? me parece que la podían haber incluido en la serie, me parece un poco timo. Es un poco. comprados los DVDs si queréis saber más. Pero tampoco me parece mal, la verdad. O sea, los DVDs tienen que tener algo más para provocar que los compres, porque si no el 90% de la gente no se los va a comprar. Hmm. Y me parece un tema que va a enganchar a muchos. vamos, yo solo por eso ya me compraría los DVDs. Claro. Aparte de lo que traigan, o sea que me parece que han actuado con inteligencia. <laughs> Yo al principio también pensé esto que has dicho tú, ¿no? Esto es, es un gancho para comprar el DVD, pero luego pienso, si tú metes el epílogo al final del capítulo es como algo que no acaba de encajar, ¿no? O sea, está muy bien que la serie acaba en el punto que acaba, ¿no? Que es donde empieza, pero, o sea, cerrando el círculo. Si tú añades luego un epílogo, queda un poco como, como raro, ¿no? Le quita ese final emotivo. No Claro, o sea, lo hubieran tenido que plantear de otra manera, con lo cual, por eso te digo, yo creo que los DVDs es un buen sitio para ver eso <laughs> <laughs> que ¿Os habéis planteado mm, algo similar con lo que habéis hecho con los Zila, con, con otra serie? No, es que tampoco. O sea, no es algo que se pueda forzar, yo creo. Quiero decir, lo de los Zila surgió un día hablando de que nos. Ay, mira, esta serie, qué buena, tú también la ves y tal. Y surgió espontáneamente. O sea, no es algo que busque, A ver qué serie hago ahora. No, si algún día volvemos a ver una serie que nos guste y nos apetece, coincide que nos apetece hacer una página, pues a lo mejor nos lo planteamos, pero no, o sea, no es acabar un trabajo y decir, ¿y ahora qué hago? Si surge, estupendo, pero si pues no... ¿Hay alguna que estés ahora enganchada, Elena? Que, que te guste, vamos. Veo varias, pero enganchada, enganchada, la verdad que no demasiado. <laughs> bueno, una que te guste, vamos. Pues eh, me gusta, ahora mismo estoy viendo The Office, estoy viendo How I Met Your Mother, o sea, cómo conocí a vuestra madre. Sigo House con bastante desinterés últimamente, lo reconozco. <laughs> y poco más. Este año la verdad es que no, He empezado a ver una que han estrenado ahora que se llama Jackie Dan, pero que me parece a mí que no va a durar mucho. ¿Y Fringe, la que se dice que es la sucesora de Perdidos? Pues no la he visto, pero me están dando ganas porque este año la están poniendo muy bien. Sí, sí. igual, igual lo que es que para ser la sucesora de Perdidos ha tardado en arrancar, ¿eh? Porque <laughs> lleva ya bastantes años y hasta este año no ha tenido ya el boom de las críticas estupendas pero igual le doy una oportunidad, sí. Porque están poniendo muy bien. Bueno, es JJ Abrams, ¿eh? o sea que. La calidad está asegurada. <laughs> Em, habéis hecho algunas actividades, ¿no? La página web con los fans y todo eso. Explícanos un poco. Pues sí, la verdad que muchas. <laughs> Eh, concursos de vídeos hemos hecho varios y de hecho el último que hicimos un concurso de trailers, eh, una selección de los mejores se proyectó en los cines, en los cines ideal, antes justo de la, del final. Y eh, hemos hecho esos sorteos por, Pro IT que recaudamos, la que recaudamos más de 4.000 euros, estuvo muy bien, eh, regalando objetos que habían donado los actores de la serie y demás. Y luego pues, hemos hecho tres Los Canas, es una especie de gincana en el retiro, con pruebas relacionadas con la serie y demás. La última la hemos tenido ahora hace 15 días. Y bien, muy bien. Y una cosa para terminar, vosotros que, ya habéis estado en Hawái, em, ¿está el tema de perdidos enfocado, digamos, a los turistas, o visitar, pues yo qué sé, eh, dónde cayó Jack o dónde está la fuente, cosas de esas, ¿no? Pues tengo que decir que afortunadamente, no, y digo afortunadamente, o sea, <laughs> eh, no es difícil encontrarlo, pero te lo tienes que buscar por tu cuenta. Y yo creo que eso está muy bien, porque tampoco la isla no está masificada, Mm, no te encuentras a, o sea, te encuentras fans, sobre todo en la playa donde el accidente y demás, pero no te lo, tienes que currártelo un poco, con lo cual no es que pase por ahí la gente y les guíen hasta que lleguen allí, ¿no? La gente... Tienes, tours, un... Dime, dime. No, no, perdona, perdona, continúa. <laughs> no, que tienes tours que sí que te desorganizan... y son más guiados por el... porque hay una zona que es privada, donde ruedan mucho y demás, y sí que lo puedes, pagando te llevan a determinados sitios, pero para ir a determinadas localizaciones te lo tienes que buscar tú y me parece bien. y no hace a la, gente esas cosas de llevarse un poco de arena de la playa donde cayó el avión y estas cosas. <laughs> Conozco a quien lo ha hecho. Ya me lo imagino, ya, ya me lo imagino. bueno, Elena, ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Y recordar pues a la gente que la página web es eh, losila.net y que allí pueden encontrar un montón de información relacionada con, Lost. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta, hasta otra. Adiós. I fins aquí l'entrevista i nosaltres a Marta preparada que anem per les xafarderies. Uh, to uh, Ninguém Knows Perfected, hi, it's J.J. Abrams, how's it going? If you see Star Trek, I hope you like it, thank you. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Molt bé, Marta, després d'aquesta entrevista... Poso el turbo, no? Poso el turbo, no? Està molt bé l'entrevista. Sí, eh? estàs interessant, no? Tens sí. el... Fins que el resta del programa és teu. Molt bé. Uh, començo amb Charlie Sheen, no sé si ho sabeu, però ha fet un tracte i anirà a presó. Ah? Ah? Quant de temps? Dues setmanes i mitja, uh, pronostiquen. Uh, Per, per Hilton s'hi va tirar un mes, no? Em sembla. Sí, sí. Uh, com diuen a, eh, eh, bueno, les cròniques nord-americanes, eh, l'home de dos hombres i medio se'n va dos o setmanes i mitja, però mm, darrere les barres. En fi, uh, i News ha confirmat que l'actor de la comèdia en què treballa, bueno, uh, i un dels més ben pagats, mm, dos hombres i medio, Charlie Sheen, no farà cap al·legació al delicte menor de salt comès contra la seva futura exdona durant el dia de Nadal passat, si us en recordeu, a la casa d'Aspen, en fi, va ser un Nadal mogut. Sí. Uh, tot i que el fiscal de districte Arnold Mortkin ha declinat fer cap comentari al respecte, se sap que la sentència serà de 30 dies de presó, però per què només en complirà la meitat? Seran 30 dies, un mes, eh? Pronostiquen que només complirà la meitat perquè és l'estrella de comèdia més ben pagada, perquè té un advocat que és boníssim i ha, ha demostrat un bon comportament fins ara. Sabeu que ha estat a rehabilitació i tota la pesca. Molt, Molt bé. bé. La seva dona, futura exdona, també ha... <laughs> Ella no, no va a la presó? Clar, perquè jo crec que aquí va més marro per les dues Clar, parts. Clar, la cosa, en fi... Molt bé, passem, canviem de tema i anem a, també a judicis. Kirsten Dans es confessa i diu que no fuma herba. Bé, tampoc... En... No és que hagi hagut de fer una confessió, és que ha hagut de dir davant d'un jutge pues té cara fumada. Sí. <laughs> sí, uh, ah, t'anava a dir que l'he mirada que té. Ha declarat davant el tribunal. Ara us explicaré tota la història i al final me direu si realment fuma o no fuma. És que el jutge va veure Spider-Man 2 i va dir mmm, aquesta fuma. No ben bé. Uh... Dos, ja la 3 ja... Algú pitjor. L'actriu ha declarat davant d'un tribunal de Nova York que no fuma Maria després que el... bueno, trobessin en una bossa de mà que ella tenia molt a mà malgrat la redundància, eh, que li, li va robar un lladre a qui han jutjat recentment. Tot és una mica complex. És a dir, primer... Ha... Ella va robar un lladre? No, no, no el lladre li va robar el bolso amb ella i en el bolso van trobar Maria. Ah, aquí està. Uh, ara us ah. explico bé. James Jiménez, que no és un personatge de Spider-Man, que és el lladragot aquest... Però podria ser un lladre de Spider-Man, sí, eh? Sí, s'enfronta a un delicte de robatori després de sostreure-li la bossa Demà, la protagonista de Spider-Man de la seva suite al Soho Grand Hotel l'any 2007. A més, està acusat d'emportar-se també a la bossa el moneder de l'assistent de l'actriu Liat Baruch. La policia va trobar marihuana a la bossa de l'assistent. Ah, però ja està, eh? I l'advocat de la defensa del lladre alega que el van deixar entrar a l'habitació amb un traficant de drogues que hi era convidat. Mhm. Uh -huh. Però l'actriu nega aquesta declaració. Està, cas, està clar. Vull dir, tu no et diràs si, sí, si va venir un traficant, sí, no? no? Està, eh, correcte. Uh, Dans no fuma Maria, però ha dit davant del jutge que l'assistència <laughs> s'ha tret les puces de sobre i ha dit que la seva assistència que en fuma. Jiménez, el lladre, es declara a si mateix innocent, per suposat. Doncs pues és un lladre... Bueno... bueno en fi, sí, en fi. sí. Molt bé, l'actriu de Glee, Jane Lynch, s'ha casat. Lynch és, sabeu, obertament lesbiana i fa d'entrenadora de les animadores a la sèrie musical Glee. Lynch s'ha casat amb la seva parella, Lara Embry, a Massachusetts, uh, concretament al restaurant Blue Heron. Només hi van assistir 21 convidats que es van reunir al pati exterior que té el restaurant i que té unes vistes precioses, es veu a la muntanya Sugarloaf. Embry és psicòloga i s'ha negut de... Ella va triar Massachusetts perquè els matrimonis homosexuals estan prohibits a Califòrnia, que és on viu la parella. Oh, esclar. Mm -hmm. És que aquest en Mata Hariquet, el Terminator... El Governator. Sí, sí, el Governator és molt dur, eh? Bradley Cooper, que parla dels rumors que el van eh, liar amb Jennifer Aniston. Qui és en Bradley Cooper? Doncs el tenim molt present per Resacón en Las mm, Clar, Vegas. I, I a més ara. sortiran a la nova de l'equip A. Ah, bueno, ja ho dic perquè l'audiència... I Àlies? Uh, ah, Bradley Cooper no era el d'Àlies, el confons. Era un que s'assembla molt, però no era ell. Ai, ho he llegit algun lloc que era... Eh? L'altre dia és que ho vaig llegir. Bueno, mm. potser que m'equivoqui, eh? Doncs eh, es veu que quan va publicar la notícia es va prendre molt bé aquests rumors i les especulacions que asseguraven que mantenia una relació amorosa amb Jennifer Aniston. L'actor surt actualment, sabeu amb qui? No. René Zellweger. Però què té aquesta noia? Vull dir, com? O ah, sigui, no ho entenc. Estic sense paraules. No ho entenc. Jo quan ho he llegit m'he quedat en blanc. Ja a no veure, sabia com continuar. Primer, com a advocat defensor de Bradley Cooper, diré ella Ell... ha dit que no tenia una relació amorosa amb ah. Jennifer Aniston. Comencem per aquí. No, això no, crec. això és cert, és cert. Clar, perquè amorosa no era. Ah! Exacte. <laughs> es, es, van, es van conèixer amb una pel·li odolentíssima, que es deia Expediente 39, o no sé què, que es va estrenar l'any passat i a partir d'aquí, doncs, m'imagino... I una que... cosa és sortir amb René Selweber i l'altra tenia una relació sentimental. Però, però com surts amb René Selweber? Perquè Bradley Cooper està de molt bon veure. Hi ha molta gent eh? que treu el passejar pel <laughs> carrer. jo, jo, jo, jo, jo. Vinga, va, Marta, va, continua, que la cosa s'està complicant. En fi... Doncs eh, res, que ha parlat eh, recentment amb la publicació Details i Cooper ha declarat que quan va llegir que ell i Aniston havien sopat junts a la seva mansió, més a casa seva de Bel Air, eh, es va dir a si mateix <clears throat> això és una bogeria, això no ha passat mai. <clears throat> I perdó, que em quedo sense veure, que clar. I va pensar que la propera vegada que veies en Jennifer Aniston li diria en broma, diu, hauríem, que hauríem de sortir junts, no? Eh, Jennifer, hauríem de sortir junts perquè les altres cites que hem tingut que no han passat mai han anat molt bé, no? La mar de bé, o sigui que... Ah, ah, ah, ah. Ha, Ha, té molta gràcia Simpàtic. aquest Simpàtic. Kristen Stewart. Sí. Declara que té una assetjadora. La protagonista... No, assetjador, t'ho dic jo. <laughs> Sí. Em dic un peluca, però... Ah, aquella que tens tipus Carri Horatio. Sí, ah. sóc jo. És rossa, no? M'imagino la... Sí, sí. Com ho saps? Ah, ets tu qui em segueix a mi, l'acusador. La protagonista de Crepúsculo, una de les noies que posa molt nerviosa en Jacint, ha explicat a la revista... No, nerviós... tens. El, que fa que una fan obsessa no para... Obsessa? de, de fer-li trucades al seu telèfon. Que fan així. Tu tens el telèfon de... de però sí. el entrevistar aquí però, un dia. Stewart, però Stewart no... Però és que parla anglès, si vosaltres no el domineu gaire. I com us comuniqueu? Perquè, esclar, tu... Amb, gemecs, mira, mira, gemegues. jo truc... Tu, tu truco, el típic que fas... Truco i faig... Està Robert? Així parles, així parles. Ja està. La Marta, pobra, no pot. <laughs> És que m'estic imaginant la Cristina bueno, escoltant Cristi... aquest per telèfon. Cristi? <laughs> Marta, continua. Que... En fi, uh, però a Stewart no li preocupa massa tenir una assetjadora. Diu que no es canviarà el número de telèfon. Ben fet. <laughs> que creu que és una nena que ha aconseguit el número d'algú amb qui va anar a escola. És que, clar, té 20 anys. Uh, el que sí... Prou, Jacint, <laughs> queda clar. El que sí la molesta i molt és que la premsa la critiqui perquè diu que no mostra interès ni agraïment al seu èxit. Diu que això és totalment fals i que diu quan mira les fotos de gent acumulada, els fans amuntegant-se, cridant per buscar una reacció de l'actriu, només veu una noia que sembla que l'estiguin violant i acaba dient que moltes vegades no sap com manejar-ho i que és molt fotut viure així. Sí, sí, Bé, és igual. Sí, clar. Maggi, Magí, la que va trencar matrimoni ah, val. Sandra Bullock. Sí, no, i... jo pensava en el director de Terminator 4. boom, Diu, boomshell <laughs> Boom, shell, boom, Ah. Ha declarat que Sandra Bullock li hauria d'estar agraïda. Ara, ara, ara. Pues té raó. Sí, sí. sí. Ha, ha, ha, descobert que el seu marit era un caràpola, per tant, escolta. Michelle Bombshell McGee ha dit que el millor que li podia passar a Bullock és exposar les infidelitats de Jesse James. Clar. La model de tatuatges ha declarat en una entrevista al programa E-Talk de Toronto que, tot i que la situació no era l'ideal, Bullock necessitava saber la veritat. Magí ha aprofitat per negar que sigui racista després que es fessin públiques aquelles fotos on anava guarnida. No, racista no, uniforme. un nazi, nazi, però racista. Ella què? diu, no crec que sigui racista. Però jo les he vist, aquestes fotos, si no són pas... En fi, només a portar la, la creu... Clar, és que és doncs això. Ja. Ella diu que no creu que sigui racisme en absolut. Diu antisemitisme, sí, Ah, sí. <laughs> Veus? Aquesta noia té les coses clares. Sí, sí. Ah, eh, sincera, tu. Passo la última, amb què... Ah, tens dos minuts encara. Ja, però és l'última. Navin Andrew, si voleu, la podem allargar. Bueno, a veure, I depèn. Bàrbara Hershey se separen. És amb la notícia que he posat la mel als llavis abans. L'actor que fa de Said a Perdidos i l'actriu Bàrbara Hershey, amb una carrera molt consolidada, i amb això ja us dono pistes de que l'edat carrera consolidada, en fi, han acabat la seva relació de 12 anys, eh? portaven 12 oh. anys junts, eh? i coincideix que ha acabat la sèrie. Oh. Es van separar molt discretament fa 6 mesos, però han quedat com a bons amics. Això diuen, el mànager. Hershey, de 62 anys. Ah! Jacint, sisplau. 62 anys! Petaràs el micro. És el periquito bon sí, sí. de, de Johnny Depp. Uh, Però què fan seguit? I Andrews, de 41 què fa? Pues que ha vist la llum ara. Es van sí, conèixer clar. al set de rodatge eh, d'un film independent i molt obscur que es diu... Drown... Perquè la va conèixer Oscures, ja t'ho <laughs> ja dic jo. Drowning on Dryland. I es van enamorar, tot i la diferència d'edat. Ah, el ah, perquè dos... llavors ella... Eh, en tenia 50 i pico. 62 menys 12, 50. 62 menys ah, 41... Tipo... Mm, Samantha i... La Samantha de Sexo Nova York. Bé. El 2005 es van separar. És per com un... si jo sortís amb la meva Veus? mare. Ja em queda un minut. <laughs> sí, prou. Per favor. Va. El 2005 es van separar per un temps perquè Andrews va tenir un fill amb una altra noia. Eh? Però va... Això doncs millora, això millora. Pa, pa. Però van resoldre les coses i van continuar junts. Hershey és coneguda per pel·lícules com Bitches y Ana y sus hermanas. Hannah y sus hermanas. Muy bien Doncs fins aquí les xafarderies. Jo no entenc res, no, no, no, m'he perdut. Ha estat complicat el tema. Bé, deixem aquí el programa ja. Eh, acabarem amb música i ho farem amb la banda sonora de Kikas i un tema que ha fet Mika i Red One que es diu We Are Young i amb això us deixem. Marta, fins la propera setmana. Ens veiem amb notícies suculentes. Sí, tu Jacint també. I sense gent gran sortint de les notícies. I jo mateix l'Ignasi Arbat també m'acomiado i us deixem amb Kikas. Fins la setmana que ve. Ningú no és perfecte.